Це друга касета, розповідає Іван Русин 26 травня 1999 року. Так що е, мої розповіді про цю ж зону 311 ну, можна було і продовжити, але можна і вже і скоротити її, можна перезупинити. Тобто я хотів би деякі ще такі фрагменти з цього, які я виніс. Отже, якраз приблизно в той час, коли ми там сиділи, в тому 66-му році, влада, е, очевидно, не дурна була, але е, що яка е, прибігла до таких дій. У нас Іван Драч був певним таким знаменитим ну не можна сказати, що він був кумиром, як ото є такий вираз, але в всякому разі деякі з його віршів е, передруковували і в Самведаві ходили, і читали їх е, на вечорах і таке інше. В той час е, навіть це ж була його поема така, здається, звалась на смерть Шевченка, надрукована в журналі Вітчизна. Ну і багато його віршів. І от в той же час ми дізнаємося, газети е, нам привозили землячки. Землячки це е, такі ті ж оперативники, кагебісти, що вони е, час від часу приїжджали туди і спілкувалися з нами, чи ми ще не прозріли, чи ми ще не, не доросли до того, щоб написати якусь там покаянно і вийти з чистою совістю на свободу. Ну, але здебільшого вони як приїхали, так і поїхали. Але газети нам приносили. І особливо от раптом повідомлення, що Іван Драч в компанії Павличка і ще там когось таких е, їде на сесію Організації Об'єднаних Націй. Угу. Е, і мало того, е, він е, статтю таку утяв, що, мовляв, він е, представник суверенного народу, суверенної держави що він, бачите, е, нібито ну, дурить світ, що нібито Україна дійсно суверенна, нібито держава. І він е, записався в ту ж саму як кажуть, е, брехливу компанію і ото поїхав туди представником. Це для нас було надзвичайно е, така, як удар, наче всі тільки то і і, і обмірковували, що сталося, що нібито як людина могла так впасти. Ну і це приблизно в той час, коли мені йти вже додому, таке е, виявилося, що вони мене таки випустять. Ну, і Тобто е, написали йому е, листа, таке відкритого листа, підписалися майже всі ці ж нашого так званого призову, але й інші відомі, де надзвичайно різкій формі висловлювали протест проти цього. Зараз я не пригадаю, які там були вирази. Ну, у всякому разі, той лист я мав передати Дречеві. Ну, тож приїжджаю я в Київ, знаходжу адресу його, він жив тоді е, в якійсь там однокімнатній е, квартирі е, чи кімнаті, просто в спільній квартирі, де колись був поруч з тим Печерським ринком. Тепер там це все зруйновано, не знаю, чи той будинок лишився. Ну, у всякому разі я приходжу, представляюся я такий-то, такий-то, вас знаю ще десь 62-го року, коли оце е, був вечір його, він ще був студентом тоді, е, на якимось літературному вечорі, коли приїжджав е, Євтушенко, його якраз е, так е, виводив, оце пригадую і досі, в тому ж е, званому на той час жовтневому палаці був той вечір. І от як Євтушенко витягнув е, Івана Драча, може на той час. Е, невідомого широкому загалу, але у всякому разі за його е, переклав Євтушенко соняшник його е, на російську мову, він його зачитав і потім е, кричить в зал Ваня, ти є тут здесь? Отзовись. Ну і іде з якоїсь там гальорки, з третього чи з другого того ж балкону, махає там драч, я тут. Так що це така була цікава знайомство, значить, і потім і далі, і далі. Ну, коротше кажучи, я приїхав, ну думаю собі, ну до нього особистих я перевзятості ніяких не мав і кажу йому, але вже я був навчений, бо після слідства, що виявляється, е, завжди доводило до нас е, до того, е, яка що нас ловили на цьому, наша необережність, що ми не знали, що треба не все в голос балакати там чи по телефону, бо все це. І я так кажу йому, знаєте, може ми підемо десь на вулиці, я вам це ж розкажу, що до чого, е, як там не тільки що тут написано, бо це ж вони е, і перевіряли дещо, то так було. То мені треба було все це розказати йому і потім, якщо вдасться можливість, якщо мене не вилучить, то йому вилучить. Але він, дурачка, ну, мені наплювати, е, хай слухають і так, значить, хай слухають, махнув рукою, тобто, що він не боїться вже. Ну я йому це все розказав, що так і так. Ну, Він каже, що я вважаю, що це я ніякого ренегатства не вчинив і так далі. і так далі. Ну, такому, то, ну, Розмови особливої не було, моя роль не була його переконувати чи перевиховувати. А моя роль була е, передати йому е, тих його, які називали його своїм однодумцем, своїм, яка може навіть і другом чи приятелем. Е, що вони надзвичайно розчаровані і як е, здивовані, і як кажуть, е, озадачені, що сталося, чи як кажуть, з ним, чому він так змінив свою позицію. Ну, Він особливо не виправдовувався, так що розмови особливо і не вийшло. Я виконав свій роль, передав йому та й От лист кажуть, як ви його привезли? Звичайно, як ви його привезли? Я щось зараз не пригадую. Якось значить, приховували? Як ви знаєте, там. І з підписами він був, так? Е, я зараз щось в деталях не можу згадати, але в всякому разі е, щось. Ну, там... все-таки він був писаний не в пам'яті, так? Було писано, було писано. Ага. Е, так що це було так, що ага. свідчення. Так, мені в всякому разі, це така деталь, розумієте, я не можу зараз стверджувати абсолютно, як там це воно було. Ну, я мав оці такі доручення до світличного, до е, цього ж Джуби і інші, навіть до Ліни Костенко. Е, всі вони е, мали певні значить, підтримки. Угу. Так що ну, це такий штрих про драча, що він на той час, може дехто вже забув, не знається, але це факт, що він дійсно поїхав, вписався він в ту компанію значить, тих лже послів наших, як кажуть, на той час. Ще одна така цікава теж е, деталь з того всього. Як вийшла, як ми там сиділи, вийшла е, така ця з червоною е, там суперобкладкою е, збірочка Василя Симоненко. Так, так. І це нам прислала була Надія Світлична, майже кожному, очевидно, там 20 нас було чи 17, ми то отримали. Тобто я що на той час був відповідно такий режим, що можна було як бандерольку отримувати. І ми це дуже були вдячні з підписом, значить, тобто про цю ж. Е, до Надії е, з великим пієтітом ставилися для нас, це був такий авторитет е, і як така наша нібито ем, яка ну, не сестра, нібито мама, нібито значить, така, ну, наша, ну, це було такий. Опікунка, опікунка, що вона старалася десь там організовувати кому посилку, кому щось, бо було так, кому не, не можна було від когось отримати. Одинокі люди були. Ну, зокрема, як Сашко той Мартиненко, що він Е, десь там в селі жила старенька мама чи щось, тобто в нього не було, він одинокий був, тобто що йому і посилки не було, звідки для писати. <clears throat> Це така теж деталь, як це нас підтримало, що ми носилися з тими червоними е, книжечками. Е, потім <clears throat> цікава така теж, до речі, деталь. Я не згадував там Е, про клуб творчої молоді, бо я там не був, але одним ви, мабуть, знаєте, та і не тільки ви, це історична особа е, Раст е, Володимирович Бенішевський. Він для мене, коли перший десь на тому Гайворонку хору, він теж ходив, завжди такий імпозантний, з метеликом, високий на зріст. Дуже цікава людина. У всякому для мене справило враження цікаве. Але е, про нього чомусь почали ходити такі е, розмови, що обережно з ним і так далі, що він чуть ли не явний якийсь там офіцер чи майор, чи якийсь там КГБ, чи капітан КГБ. Ну, Це була розмова, особливо, яка в деталі не давалася, але пригадую собі, що ми ото виходимо. Ми всі журилися, що йде русифікація, що це те, де все. І пригадую, десь був якийсь у спілки композиторів вечір. І вийшли ми так. Е, він е, спілкувався з особливо з е, незнайомими людьми, він любив знаєш, ну так, враження справити, бо він дійсно справляв враження. І він ото каже, хлопці, з такою вище був майже на голову нас, що ви журите з тою мовою? Та ви поїдьте в мотовиливку, то там нема російської мови, там тільки є українська мова. Не, тобто, що ви не впадаєте в такий відчай, що ще е, не на цьому зійшлося світ, що, мовляв, ми вже все втратили. Тобто, що будьте оптимістами. Це цікава така деталь, ну, але то поза тим. І от ми в таборі, коли зустрілися з Гевричем, щось таке зговорилися. А, до речі, і коли питали, е, ми знали, що він ніби до КГБіст. Е, і от деякі матеріали значить, питають, от хто вам дав? І е, цікаво, що КГБіст. До Нішевського взяв. Хтось там каже, один чи другий, чи так далі. І найцікавіше, що він справді нігде не фігурував в тих е, е справах, коли потім ми знайомимося з справою, значить, що там є, от взяв там. Тобто повинні би були його допитати і так далі, і вияснити, чи видавали очні яка ці ставки, чи щось. Такого не відбувалося, у всякому разі, з тих моїх знайомих. Але це не значить, е, виявляється, як я потім дізнався, що вони його не допитували, його таки допитували. Але вони е, ці матеріали просто не вдавали, бо вони знали самі, що вони е, <clears throat> думка в громадськості про нього така, що це КГБіст, ну навіть кажуть. А этот Ераст, і э, там додавали таке слово, що рифмується з тим значить, словом, значить, таке кагабіст, так зневажливо. Ну, Але поза тим він е, лікар, він е, така поважна людина. І от потім, коли я вже повернувся, е, особливо не йшов до нього на зустріч, е, але десь е, доля звела така, що комусь треба було дістати ліки. Е, здається, це е, Олександри Громової, такої функціонерки на той час. Е, нашої, тої, якщо можна так сказати, підпільної праці. Е, десь там батько важко хворів, тобто треба дістати було якісь дефіцитні ліки. А він завжди мав зв'язки, значить, тобто я йду до нього е, по старій пам'яті, і він теж мене пам'ятає, бо пригадав, бо я вже хоч став відомий, бо е, попав в табір і перший вернувся, то хотів я того чи не хотів, але е, відомим в якійсь мірі на той час, в 68-му році, е, вже був. Ну, йду я до нього, і він мені починає щось так зговорилися здалеко, що нібито таку цікаву деталь. Е, що його, виявляється, допитували. І от він, значить, ні, я зараз тільки не пригадую, хто це з тих, які сиділи, дійсно, він називається цей приклад. І я пам'ятаю, там в таборі розповідав, що е, Хтось його там десь впіймали з якимось портфелем, е, і там вся була крамола, десь там їхав чи пароплавом, чи до Канева, чи з Канева. І питає, де це чи. він каже, то не мій, то Бронішевського портфель, той, повні крамоли. І він ото мені розказує, тобто, що ця особа була там е, в таборі, тоді це реальний факт. І він мені розказує про це бо майже із е, з таким віччям він такий артист, він так вмів е, балакати, значить так, з таким ем, з грою такою. Іване, та ти знаєш, яке в мене було розчарування, що якийсь той та людина дійсно його приятель. І е, він ніколи не думав, і раптом він кличуть його в КГБ і каже, що та людина дає посвідчення, що це його матеріали ці всі жидання муки. Я і, і духом нічого про це і не знаю, а мені оце інкримінує, показує портфель, це ваш портфель, ні, хто, а оце той. І от очна е, нібито та е, зустріч з ним і так далі була така з кимось. Ну, але це таке. Тобто, що ця е, людина мала певні такі процеси, що. Але це є така, як кажуть, штрих, чому я це згадую, що це є метод. Е, нароблений тих органів е, КГБ, чи не тільки КГБ, а і е, інших тих, що вони завжди хто їм не вигодно, коли кажеш явно, але ця людина, значить їм не варта, що нічого вона такого. Ну, піднімати її, так вони нібито не помічаються, що вони це таке, ото щось. Але і, і той, але ця людина, той же раз Володимир Бенішевський, заслуговує Е, на такі е, пошану, не то, що там казали, що він такий, сякий. Е, я не думаю, що він все-таки був кагабіст, бо знову ж таки повертається, коли зговорилися з Гевричем, то Геврич розповідає, що дійсно його арестовував десь там від Косова до якогось там якогось села, в автобусі зняли Геврича. І каже, відкривається двері, зупиняє автобус, входить, він бачить. Е, капітан е, ну, дуже подібний до Бенішевського. Е, Розумієте? І от цікаво, значить, що по цьому, значить, мабуть, дійсно десь бачили, що він дійсно такий мав майже двойника. І він мені сам потім той Бенішевський розказував, каже, що ви знаєте, я йому бо з Гевричем вони були приятелі, той теж нібито студент, лікар, і той. Так він розповідає, що так КГБісти це використовували, значить, щоб дискредитувати, якщо можна так виразитися, того Бенішевського, який був е, організатором він, е, того ж клубу творчої молоді, чи одним з організаторів, який потім е, весь час поривався знову прилучитися до тої справи, а його вже пішла опінія про нього, що він кагебіст, і, і всі вже його стали цуратися і так далі. Помер той раз Володимирович помер, там трагічно закінчилась його. Е, життя, значить, е, він десь років, оця, мабуть, два е, чи що. помер. Він- Вони ще я його знав ще, навіть телефон мене записав. Мабуть, він був одним із ведучих спеціалістів ортопедії, інституту ортопедії, значить, якраз такий вчений. Ну, але це такі штрихи до портрету. Потім, що можна ще сказати про тих людей? Е, таких, яких я на той час знав, е, я знаю, кого ще таких. Може, е, якби це десь, то треба згадувати, друже мій. Це треба. О, отож, то сядьте собі та й згадайте. Та й та багато кого вже немає, то то, то треба записати. То треба записати і треба згадати. Значить, Дійсно, бо багато от, таких людей, які. І і вони, значить, е, ну, зовсім, як кажуть, е, ну, були дуже активні на той час, до речі, є, а потім е, в силу певних обставин, значить, що їх під час того ж слідства вони як свідками вони виступали, вони трошки морально як кажуть, себе відчували винними, що мов. Е, ті сидять, а вони не сидять, хоча вони, могли і більше робили справи, і більше заслуговували. Знаєте, це в історичному плані. Така деталь ще, очевидно, буде стояти, може навіть хтось і буде якісь там наукові праці захищати, що справді, що людина е, <coughs> більш активна, більше е, кажуть, вважала себе е, причетною до тої е, справи, того. Е, пробудження тої нації, чи як там. І потім його як свідок, а когось іншого посадили, а його ні. А... І потім, ага, той сидів, той нібито <clears throat> якийсь там повертався героєм, а цей залишився на тих манівцях е, тої кажуть, історичної е, хвилі. І морально вони якось себе е, почували, значить, що вони і далі вже не можуть. Е, претендувати на ці якісь, е, знаєте, лідерство, як вже ми е, в час становлення нашої державності цих 90 років вони так збоку ну, не, не йшли, бо, мовляв, давали дорогу тим, яка, що вернулися з тими вже, як кажуть, еполетами зека, як кажуть, класичного. Е, гатунку, чи якщо можна так сказати. Це, але це такі це мої е, міркування. Я не знаю, як е, далі. Отже, як кажуть, свій термін рік я відбув, і хоч був арештований 28-го, але 28-го виходила неділя, то мене звільнили навіть на день скоріше, 27 серпня. 66-го року. І е, як кажуть, етапом так само відправили до тої потьми. Е, з потьми е, вже їхав, там дали мені паспорта і дали мені якісь там 25 карбованців на дорогу. І якимось поїздом вже проходящим поїхав я сам до Москви і з Москви мав вже правитися на Україну. Е, причому е, дали мені чомусь, е, це я був перший, бо пізніше щось не давали вже в Київ людям, а мене чомусь, ну може то, що термін рік, а може так, як кажуть, завжди піонерам воно проходить. Ну, в всякому разі, мені дали направлення в Київ. Тобто, що я міг їхати в Київ до жінки і пробувати влаштуватися на роботу. В Москві я <clears throat> за дорученням мав якісь там певні. Е, не пригадую зараз, чи це письмові, чи е, може е, знову ж таки усні до Лариси Богораз від Даніеля. І зустрівся я там, вони мене зустріли радісно, все це розказували. До речі, я там почитав цю книжку, за що йому дали ці ж 5 років. Е, ну так, щоб сказати, що там вона якась антирадянщина, то ні, там не було, але цікаво, як на той час, очевидно, е, забувся, як вона називається, збірочка невелика. Е, там не знаю, чи може її десь зараз можна почитати, але мені запам'яталось таке оповідання, чи така новелка, звуться Руки. І от в чому суть, що десь там санаторії, е, відпочиваючи. Е, один старенький вже такий недоганний, який е, в нього руки трясуться весь час. І там молодий сидить, ну очевидно, від автора, може то автор був чи що, і якось питає, а що це у вас таке, звідки ця хвороба, бо ще не дуже старий, але руки трясуться. Він розповідає, що він десь в тих, очевидно, 20-х роках, на початку 20-х років працював в тим, же, що як воно там тоді звалося е, е, до НКВД, якось воно ГПО. Е, ГПО. Ну. І він, значить, працював, приходив тільки, в чому його заключалась робота, розстрілювати. Він навіть вночі розстрілювали, вдень він спав. І от десь хлопці, ці такі з його тої самої професії тих катів, тих розстрілювачів, вирішили під, е, пожартувати над ним. І вони йому зарядили в його ту гвинтівку десятизарядну, е, холості якісь там патрони. Е, ну, Якщо пожартувати, то пожартували. І от він має розстрілювати якогось священника. Вивели того священника, такого, він там гарно описує, я вже зараз не буду там, бо це ж ну, така борода, така, значить, якийсь сивий дідуган, значить. І от він на нього направляє це своє е, ружо, а той йому е, анафему якось той священник. Е, і починає на нього ось такий такий. Той стріляє, а той, значить, йде на нього. Той ще раз бах, бах, стріляє, а той е, не падає, а відчув якусь таку і, і з тою ж прокляттям, і з тим якимось на нього наступа, той не витримує, втрачає свідомість, падає і його значить, е, втратив свідомість, потім його довели там десь е, до тями, і потім він в лікарні довго лежав і каже, так нібито все нормально, а от руки трясуться з цього часу. Це така цікава новелка, значить, е, ну і потім або ще. Ну, але це таке, це я не буду вам на це звертати увагу. Після Москви я значить, там побув, мені допомогли е, взяти того шпитка, і я поїхав до Києва. Приїхав додому, Е, звісно, велика радість для родини, для жінки. І мама зі мною жила, і доня вже тоді, тож мала 8 місяців, стала вже майже 2 роки. Це вже почала е, розуміти вже тата більш-менш. І я пішов на своє старе місце роботи, де я працював, значить, е, це нібито. І мене взяли на роботу, бо був знову ж таки такий період, як я вже там згадував, навіть парторг такий був той же ж Пустинський, Яків, е, єврей. Ну, У всякому разі вони мене взяли. Єдине, що з обмеженнями, що не допускати до е, тої ж секретної документації, бо я як геодезист е, мав справи, повинен мати справи з координатами, так вони. Я працював, їздив відрядження і так далі, дали мені роботу, бо як спеціаліст я був добрий, навіть позитивні характеристики, бо що там, власне кажучи, Е, е, Тож не то, що там якийсь науковець відкриває якийсь, а це що, ну крутити одоліта та яка бігає по полю, значить. Тобто мудрості особливої немає, важливо, щоб горілки не пив зайвої. То в всякому разі вони мене взяли, і я собі працював. І директор був такий непоганий, хоч сам росіянин Мельніков, але е, з розумінням такий демократ, якщо потім тоді не вживали таких виразів демократи, то пізніше з'явилася е, демократія. А тоді він собі просто був нормальна людина, так. Нібито я його не зачепив, нібито і потім вони думали, ну що, ну год всього далі, ну що там, це ж пустяшне діло, він же не зв'язаний з каком-то там подпольєм, то просто по глупості своїй, тим більше, що вони там е, все це знали, і на роботі робили обшук, і нічого на роботі не знайшли в столі, щоб якийсь там значить, крамола. Хоча цікава така деталь, що нас е, свідчили проти мене, наприклад, за що з роботи. Е, один такий теж Кавоненко, то він каже, я йому дорікав, що він свого хлопця відправив в російську школу. то я йому кажу, Микола, ну ти ж маєш прийти ж українець, ти ж, хоч він е, учасник війни був, такий старший вже, ну чого ж в українську не післати? Так він е, нічого не сказав, але е, коли його потім кабисти питали, так він вважає, і навіть свідок, що от він е, був проти, він е, дорікав, що я в, в російську школу післав своє дитя. Другий, наприклад, який був свідок проти мене, нібито, що десь там під час коріння. Е, в тому ж коридорі, там десь під час обідньої перерви, чи коли щось таке, це знову ж таки, як я вже згадував, Шевченкіана тоді проходила ця, проводили ми. Ну і я щось говорилось про Хмельницького і Шевченка. Ну я їм розказував, що от десь чи цитував, якби та ти Богдане п'яний е, там е, і так далі, ще інші якісь стоїш розритої могили. Так він, бачите, коли той кагбіст прийшов слідчий, так він каже, що от він виступав проти е, Богдана Хмельницького і бачите, проти того Союзу, значить, який підписав це Росією, тобто він за самостійно, тобто він націоналіст. І так виступає на світ. І от цікава така деталь, коли він на е, суду виступає як свідчить, я йому кажу Микола, такий був Тодор Микола, болгарин сам, ну, тобто в нього не було національного нічого такого, щоб він щось зрозумів. Каже, Микола, так хіба я це казав? Я ж тобі читав Шевченка, це ж не мої слова, це Шевченка. Так. Ну, здавалося б, що е, суд це прийме до уваги, але судові це було не потрібно, і все це вважалося і далі, як в судовому висновку, що от він діяв проти того, то така була. Тобто та стаття, вона е, усна агітація, потім збереження, розповсюдження і, і так далі. Тобто так, і виготовлення. Стаття, та 62 стаття. І, Воно якраз підходило, виготовлення, бо знайшли машинку, збереження, бо знайшли, розпосюдження, бо там почали десь хтось із знайомих признаватися, що в мене взяли такі, ці я їм давав. І вусна агітація, оце що на роботі проводить агітація. Але поза тим. І от я собі працюю, все проходить роки, 68, е, 69, ну тут 70-ті. Е, це ж трагедія трапляється е, з Алою Горською, це е, якраз початок. І е, цікаво так теж може ви це знаєте. Чи ви щось робили? Е, щось ну, самодаву були причетні? Ну, в якійсь мірі е, на той час це ж. Е, Ну, що вам сказати, тоді воно набралося, не можу сказати, що в 60-х роках, оце в тих 68-х, Е, бо такі були <clears throat> залякані тими ж нашими арештами. І в основному ще ті люди е, сиділи звідтіля, десь воно передавалося. Але е, я е, активно, яка знову ж таки підкреслюю, значить, що я не не робив це, бо це було, ви ж розумієте, що вони мене випустили в Київ, е, зачепили то найменше мій як крок, то воно зразу стає відомо. Так що це знову ж таки розкручую собі другу статтю. Е, ну, я, я знову ж таки кажу, що я не претендував на лідерство в тому підпільному русі. Е, я був як кажуть, е, постільки, поскільки як сприяв цьому і так далі. Ну, На той час у нас були такі близькі стосунки із Світличним. Е, ну так е, спілкувалися, бо він вже тоді був. І потім він мене це ж познайомив із е, тими ж ірпінським, ірпінськими поетами, перекладачами Григорієм Кочуром і Дмитром Паламарчуком. І це ж теж воно десь ще до мого суду, бо знайшли не в мене, але в когось з тих знайомих, і, де, і ті признали, що мене взяли такі ці книжечки, як я згадував, е, на <clears throat> фотокопії е, зменшені е, таких виданих книжок, як оце ж розстріляне відродження, чи там і ще, ще якісь, там було три книжки. І їх, відповідно, вони де взяв, я кажу, це я не знаю, то я не мав і так далі, я від нього відрукся. Ті кажуть, що мене взяли, але я казав, що ні. А ці книжки, як вони дісталися, я працював в той час, будучи відряджені десь там в Ірпіні, і ото е, робив, там мали будувати якийсь там райком чи щось в центрі міста. І, і там же межувала територія будинок цього ж Дмитра е, Погонорчука. Е, він вже тоді відомий був, це ж сонети Шекспіра, так він прославив. І він раптом я там хожу, там розмовляю з своїм тим робітником, що рейку носить українською мовою. Це його на той час виявляє собі. Що е, це було дивно. Раптом значить, е, якась така людина, зовсім не літератор, не гуманітарій, е, балакає українською мовою. Щось так зговорилися і потім подружилися ми. І він оце, як стало потім відомо, що то був причетний до того виготовлення тих книжок і Караванський, а вони виявляється одну, одну університет цей ж десь там Одеський кінчали і, і сиділи разом колись з тим з Караванським той Дмитро Коломарчук, то він мені це давав, причому е, я розповсюджував, я їх десь продавав їй щось там по 10 оце карбованців, тоді вона коштувала, бо щось так давати багато витрачати. Ну і таким чином вони е, на мене не знайшли. І вперше я про це заявив, коли було недавно, може ви е, теж були, коли презентація була поетичної збірки цього ж Дмитра Хомича Чехомовича Паламарчука. І я, от, е, як давній його знайомий, то виступив то й сказав, кажуть, «Е, розшифрував я його, кажу, от е, один із тих антисовєтчиків, яких виготовляли крамолу. Тобто це на ваше питання, чи причетний був до цього ж саме Даву. От це Дмитро Хомич Поломарчук, який значить, прикрився за спиною Леніна, там якраз пам'ятник Леніна в центрі того Єрпеня стояв, а його будинок так за спиною Леніна. То ну, це так, то я знаю це місце. Дружно якраз ця е, громада, що е, прийшла його вітати, е, дуже були, значить, кажуть, радо підтримали цей факт, що виявляється, він не просто перекладач, а він, значить, активний був <clears throat> функціонер підпільної самедавської справи. Шкода, що він вже помер, але була така цікава дуже е, людина і свідомо е, працювала на Україну, на її незалежність. Е, тобто, <clears throat> на це ваше питання, чи займався я активною участю, ну то тобто, постільки, поскільки. І далі, оце ж з Горською підтримував дружні стосунки і пригадую собі таку деталь якось буквально ну, це не пам'ятаю, чистий день народження був, ну десь пізно е, осінню, що Івана Світличного було вузьке, небагато було людей. Був е, Іван, Льоля, е, Горська, оцей професор хімік Дворко і я, навіть Жани моєї не було. І Алла вона щось була, це буквально ну, незадовго, десь може за тиждень чи за два тижні перед її трагічною загибелью. І вона була якась знервована, е, якась така агресивно навіть настроєна була, пригадує собі щось там. <clears throat> Ну, у всякому разі, очевидно, вона знала, як потім відомо, що щось вона мала, якісь там, е, десь там хтось дзвонив. Ну, була така версія, я не знаю деталі, але все-таки якісь люди, то, що е, її вбили, вони десь перед тим з нею попереджали, чи виходили на неї, щось там якась була, бо у всякому разі це така деталь. Ну і потім оце ж похорон. І всіх тих, е, хто виступали на тому ж похороні, е, буквально через оце якийсь час їх всіх і пересадили. Пам'ятаєте, хто виступив, так? Ну, я, зокрема, е, пам'ятаю цього ж, ну і ну, і Дзюба виступав, і Шерстюк виступав. І це, е, Здається, Іван Гель там був. Та й Гель був. як, е, Сергієнко теж. О, до речі, так. Сергієнко Олександра Сергієнко дуже так була його е, емоційна виступ. Та й Антонюк оце виступав. Ну, власно кажучи, всіх тих буквально, ага. значить хто е, виступав з тою промовою, вони вже були явно собі е, записали, як кажуть, е, і і так воно дійсно сталося. Це буквально через там навіть рік не прийшов десь. Ну, трошки більше. Ну десь так, як їх це відбулися ці арешти. Була теж цікава така тоді зі мною така інцидент чи пригода. Я тоді був відряджений десь там в Борисполі і е, позвонив, так тоді можна було дзвонити, дзвоню, е, ми дізналися від е, моєї Гані, хтось сказав, чи, чи Льоля Світлична, чи що, що почались ці арешти. Я так ото нервово, теж яка, як можна так вживатися, зранку їду в то відрядження, і звідси я дзвоню, як там справи. І от якось я з того Бориспільського автобуса виходжу. Е, пішки, коли йти туди на Росанівці, ми жили, то мимо будинку е, Сверстюка, де Сверстюк жив. я то заходжу до, туди, до нього, думаю, зайду. Він е, лежить важко хворий, щось температура біля 40 градусів, і він ото мені розповідає, вдома немає ні жінки, ні отож він теща в нього була. І він розповідає, що це тільки недавно поїхали кагабісти, значить, були з обшуком цілоденним. Але каже, це така теж цікава, що е, пожаліли нібито його високі температури, то вони не стали його брати, то кажуть, ми е, завтра прийдемо. 14-го забрали його. Ну, у всякому разі, е, я е, бачив це, значить, е, він що знайшли, така, все так розрито, ну як після якогось там вітер гуляв в хаті, все порозкидано. Ну, то він мені сказав, що взяли якусь програму. Е, але він як її не читав, каже, то, мабуть, вони не не взяли, то, мабуть, самі значить, там поклали, бо людина хвора лежить, вони шукають все, що він не присутній, а там же ж бібліотека, ну попробуй знайти. Я десь е, вони там риються, а от знайшов якусь там річ. То така була, як потім виявилося, якийсь там Рубан чи хтось написав її був, а, значить, так, так. ту програму. Я після цього е, пішов додому, не йду, пішов до... Е, Рубан при... чи Коробань? Ну, Бог його знає, нібито Рубан, значить. Василь Рубан, так? Ну, чи так, він, так, було, ну, було. ну, у всякому разі, е, ми там сусіди були на Русанівці з е, Льонією Плющем. Очевидно, знаєте, такий фізик, математик, та вже, який. Та вже, і він так через чотири будинки жив. Я, значить, зайшов йому додому і кажу. Е, ти оце бачив, що були, був обшук Сверстяка, е, очевидно, завтра його візьмуть. Ну він так мені ще каже, так, «Е, то мені нічого бояться, мене нічого немає. Він справді нібито не мав такої крамоли, він на той час спілкувався з тими уманськими старими большевичками, як їх там, значить, Суровцовими. Суровцовими. Суровцовими. Там, от, тими, він там з ними. Угу. <clears throat> <clears throat> Ну, жінка в нього єврейка, я не можу сказати, що він був націоналіст, е, він у всякому разі він, він був такий общий демократ. О, так, сам, саме о, о, саме демократом, бо е, нібито появлявся інколи він на тих вечорах, навіть е, на, але не виступав, він певно мав. але ми з ним спілкувалися, бо сусіди були. я йому це все розказав та йду, е, поїхав знову в цей вечір нічого. На другий день. Я знову ж вертаюся з того Борисполя і виходжу, і бачу, як ведуть е, такий збіг обставин. Виводять з під'їзда Сверстюка. Е, е, двоє машина під'їжджає, двоє по боках, значить, і один, значить, такий спереді відкриває двері. <clears throat> Я з ним ото привітався і попрощався. Вони не знали, хто я такий, бо вони мали певну задачу. Ну, так я це я бачив, е, е, каже, єдиний, мабуть, е, який його брали, сажали в ту машину. Ну, я швиденько йду, думаю, Льоні чому знову скажу, бо він же так як кажуть, антидержавник був, значить, може, іменно, як кажуть, іменно, як він казав, антисовєтчик. Тільки та анти. Совєтщина була просто антисовєтщина демократична і з націоналістичним спрямуванням, що нам інкримінували. І йду я туди до нього, в нього в під'їзді був телефон, думаю, дзвоню. Е, а ще я перед тим, здається, був трохи навіть так е, щось. Ну, дзвоню, відповідає якийсь е, дядько. Я Льоню, а хто говорить? Я кажу, мені треба Льоню, а хто говорить? Я, Ну, я поклав, знову набираю ці дві копійки, знову той самий мужик. Ну я тоді так виходжу, дивлюсь по боках, ага стоїть машина одна, друга. Е, я так вертаюся додому, думаю, як би мені треба ще біля нашого астронома, там на розі Давидова і той ентузіаста, телефон автомат, думаю, позвоню додому, жінки спитаю, як. І напроти цього астронома мене, значить, е, два таких цупких хлопці за руки, значить, і значить, в машину тягнуть. значить, Тут машина під'їхала, так само я там борикаюсь, кричу, що таке щодо розбою і так далі. Ну, е, це десь вже... Це 14 січня, так? Так, десь це є. Подання арешту Слистюка 14 січня. Ну так, в той же е, в той же вечір його арештували, а тут же ж вони теж вловили в цю машину. Але я там сповідаюсь, то так, то сяк, е, ну воно не так просто запхати нормальну людину в машину, то голова заважає, то ноги, його треба або Е, приглушити е, або якось е, зв'язати, кинуть. Ну, якось там окуляри мені загубилися, ну, впхнули мене, якось так, що нога заважає. Мені так охота щось попередити, якесь дівчайда, я кажу, там дівчинка, дівчинка. Ну, дитя думає, мабуть, якогось п'яного, значить, там в машину кидає, то ми там. Коли тут якийсь мужичок підбігає, що таке, що таке? і е, значить, е, розкидає їх, значить, е, що таке? Я кажу, так от мене то якийсь тут. Куди, що сказати? Ну, 20 там дроб один, то наша будинок, квартира 42. Що передати? Ну передайте, що мене схопили на вулиці. Що ще передати? Та отож і все, поки що мене схопили. Ну, він щось, нібито обурюється, машину закрили, повезли мене. Везуть. Привезли це е, вже тут е, на Володимирську 33, ведуть познайомлених тими ж <clears throat> коридорами. І якийсь там е, такий шустрий бігає, така біганина, значить, вони щось там таке. Мене залишають одного, якийсь там оперативник приходить, а вони, я ще так, ну от приходить, балакаю з ними. Я був трохи. Здається, це е, в мене син тоді був, народився десь місяць було часу, е, то я е, перед тим зустрівся був із своїм приятелем таким Малинко, може чули, фізиком Віктором Миколаєвичем. Та ми щось випили по 50 чи по 100 грам коньяку, то я був трохи так в гарному настрої. І ну, тобто я веду себе незалежно, знаєте, з ними, що. Коли тут приходить той мій слідчий, колись ковпак, то що я згадував вже, він виявляється, е, розкрутив на всю катушку, як кажуть, е, Данила Шумка. Тоді якраз Данила Шумка розставав, це його був слідчий той ковпак. А мене вони так от сюди туди крутять е, щось 11 година, це вже було десь п'ята. То вже годин п'ять немає, нічого не питають, тільки той сидить зі мною. Я кажу, мене вже охота їсти, бо мав того гострита. Позвонив він, приносив мені навіть бутерброд якийсь, і водички мінеральні. Я це цього додумався таки, як би мені втрапити додому. Значить, І питаю того, то, мабуть, вони обшук роблять в мене, бо їх нема, знаєте, більше не арештовують, а ці десь там. Я кажу, так вони без мене все одно нічого не знайдуть, там в мене все сховано. І так вузькі на макушки, е, е, яка, ну що, тайник, та, в мене там тайник. А я як вибив покаю, ну то ясно, що я би показав, тільки треба мені самому поїхати. Він тоді дзвонить. От Іван Іванович каже, що е, в нього там тайник, значить він має показати. Прибігають, значить, оце, що такий шустрий керівник, якийсь там невеличкий такого зросту, і ще той якийсь там другий. Ну, коротше кажучи, то, то везуть мене додому в машину садовник, і я то собі їду знову ж, як я вже згадував, трохи такий веселий настрій. І каже, та, але все одно ваша писанка, яка не така вже міцна, а щось їм кажу. бачите, якби ото е, ще один, то мене б не дали е, вам запхати мене в машину. Е, бо бачите, людина якась як вас розкидала, розпихала, повертається той, що спереді сидить до мене. Е, такий він був теж пижикові шапці повертається і каже, так то ж я був. <laughs> Я приглядаюсь, бо окуляри зробив, дійсно, воно значить, негідник. Значить, то виявляється, він ото керівник. І як ну, потім Та, і мало того, він потім виявився, це чи начальник Дарницького КГБ, е, такий е, е, прізвище теж Рубан. До речі, ці прізвища він був, я потім пригадав, значить, бо з ним мав якийсь мірі, далі він мене викликав. Е, він землячком був ще тоді, в 66-му році, коли він приїжджав в Явас, то він був той Рубан е, оперативник, а потім дослужився вже до начальника районного відділу КГБ. Ну, коротше кажучи, вони мене привозять до нашого під'їзду. Ми з тим Рубаном їдемо ліфтом, а ці двоє ще по боках, поки ми ліфт піднявся на восьмий поверх, то ті швидше добігли ну, до того. <laughs> бо Ну і так він е, ліфт, е, здається, е, він зупиняється, ну, зупинився, але є ще між поверхами на восьмому, то ми вийшли, вони пішли на той нижній поверх, і я е, відпускають мене додому, щоб я прийшов, виносив. Я приходжу, ну мама, це ж жінка, е, слізьми кинули, думали, що все. Але я з таким діловим тоном питаю. Е, свою Жанну, Жанну, де там ото, що там ото я то сховав, то. а вона молодець, зорієнтувалася по тій ситуації і каже, а я спалила. Я кажу, ну що ж ти зробила, значить, що ти ж мене так підвела. Значить. Я ж мене отож приїхав, хлопці такі ото серйозні, думали, що ну, вона я ж не знала. А я в той час, поки вони там передягаються, бо мені треба передягнути якусь та шубу, я думав, що то вже на довгий час, значить, а чоботи якісь, бо був такі. Е, і поки одягаюся та мама, е, та ти куди, то щось слізьми. Ну, е, Жанна знала, що, мабуть, це така якась гра. Виходжу я до них в коридорі, кажу, хлопці, звиняйте, буквально так я кажу, але не моя вина, а це ж я. А, там була така деталь що коли я до них приїхав, я кажу, я з вами взагалі не буду ніякої балачки вести, поки ви мені не дасте позвонити додому, бо жінка хвилюється, я мав вже приїхати з, е, з відряджень. Вони щось там порадились, потім кажуть, ну тільки скажіть, що е, все в порядку.